Kimsa kah capítulo. Hamkunamanta manaña llakikunaypaqmi, orgánico, sapallayña atinas llaqtapi qipanaypaq. Hinaspam kachamurgaikiko wawqinchik timotiota. Paymi Dios servipi yanapawanku. jesucristo manta allin noticia paimi Paymi, iñinikichikpi jajata hina sayanaykichikpaq kichik. Chaynapi, chayña karikunapi ama Ham parah hukman yarunaykichikpa. Yachankichikmi chaykuna ñakarinanchiktaqa. Qamkunawan kachkasparaqmi nirqaykiko ñakarinanchikmantaqa. Yachasqaykichikpi hinama chaykunaqa susurikurqa. Charaykum Timotiyota kachamurqani, qamkunamanta manaña llakikunaypaq hinaspa, piñiynikichikmanta Yang Yanqañataq, Tentacos satanas tentarosunkichikman hinaptin llamkasqaykupas yanjapaj karunman. Timoteo kutiramuspamñataqmi iñiynikichikmantawan ta allin noticiata JAMKUNAS Hamkunas tukuy tiempo y rikuykuyta munawankiko imaynam ñuqaykupas qamkunata rikuykuy munasqaykuta hina. IKUNA... chay ma hankunamanta chaskirjaniko, anchatam inishaikichikwan. iñisqaykichikwan, sinchillakisqa señor kachkaspaikupas. kachkaspaykupas, señorpi qaqayhina sayasqaykichikwanmi kusisqa kawsachkaniku, Hankunaraikum llumpayta Diosman graciasta juniku, paypa qayllanpi Tukuy tiempo tukuytiempum llumpayta mañakuchkaniku, qamkunata rikuykunaykupaq, chainapi. Ini iñinikichik pisiptin kupa. Ikin Dios taytanchikya Señor ninchi Jesucristupiwan, ñanniykuta kicharichun hamkunaman hamunaykupaq. Señoría, ya, masiachichun hinaspa llimparichichun kuyanakuynikichikta. Llimparachichuntaq ya, llapallan runakunapapas imaynam hamkunapaq kuyakuyniku kashanta hina. Señoría, ya, iñinikichikpi kicik. Dios Diostaytanchikpaq y manauchayuq kanaykichikpaq hinaspa paillapaqña kawsanaykichikpaq. Chaynaqa kachun Señor Ninje Jesucristo paillapaqña llapallan kunawan hamoptingya.